Iedomājies, ka tu dzīvo uz planētas, kur visiem ir kāda ādas slimība. Divas vai trīs tūkstošus gadu cilvēki uz tavas planētas ir slimojuši ar šo slimību. Viss viņu ķermenis ir noklāts ar iekaisušām brūcēm. Un tās ļoti sāp, ka tām pieskaras. Protams, viņi tic, ka tā ir pilnīgi normāla ādas fizioloģija. Pat medicīnas grāmatas apraksta šo slimību kā dabisku ādas stāvokli. Kad cilvēki piedzimst, āda ir vesela – bet apmēram 3 vai 4 gadu vecumā parādās pirmās brūces. Līdz pusauža vecumam brūces noklāja visu ķermeni. Vai tu spēji iedomāties, kā šie cilvēki izturēsies cits pret citu? Kontaktējoties, viņiem ir jāsargā savas brūces. Viņi gandrīz nekad nepieskara sādēji, jo tas ir pārāk sāpīgi. Ja tu nejauši pieduries otra cilvēka ādai, tas ir tik sāpīgi, ka tu līdz pat Viņa sadusmojas un pieskaras tavai ādai, lai atmaksātu. Tomēr mīlestības instinkts ir tik spēcīgs, ka tu maksā šādu cenu par to, lai tev būtu attiecības ar citiem. Nu, un iedomājies, ka vienu dienu notiek brīnums. Tu pamosties un tava ārda ir pilnīgi sadzījusi. Nav vairs brūču un tev vairs nesāp, kad pieskaras. Veselīgajai ādai pieskarties ir lieliski, jo tā ir radīta uztveršanai. Vai tu spēj iedomāties sevi ar veselu ādu pasaulē, kur visiem ir ādas slimība? Tu nedrīksti pieskarties citiem, jo viņiem ļoti sāp, un neviens nepieskaras tev, jo domā, ka tev sāpēs. Ja tu spēj iedomāties to, tad droši vien spēj saprast, ka būtne, kas ierastos mūs apciemot no citas planētas, gūtu līdzīgu pieredzi ar cilvēkiem, bet ne jau ādu mums klāja brūcis. Ciemiņš atklāta, ka cilvēka dvēsele sirkst ar slimību, ko sauc par bailēm. Tāpat kā iekaisusi jāda, šajā stāstā arī mūsu jūtu pasauli ir pilna ar brūcēm, un tās ir pilnas ar saindētām emocijām. Šīs slimības izpausmes ir dusmas, naids, skumjas, skaudība un liekulība. Šīs slimības rezultāts ir visas tās emocijas, kas liek cilvēkiem ciest. Visi cilvēki sirkst, ar vienu un to pašu slimību. Mēs pat varam teikt, ka mūsu pasauli, pasauli ir psihiatriskā slimnīca. Bet šī slimība ir bijusi pasaulē tūkstošiem gadu, un gan medicīnas, gan psihiatrijas, gan psiholoģijas grāmatas apraksta to kā dabisku stāvokli. Viņi uzskata to par normālu, bet es jums varu pateikt, ka tas nav normāli. Kad bailes kļūst pārāk lielas, veselais saprāts sāk pievilt un vairs nespēja izturēt visas saindētās brūces. Psiholoģijas grāmatas to sauc par garīgu saslimšanu. Mēs saucam to par šizofrēniju, paranoju, psihozi, bet slimība rodas tad, kad veselais saprāts ir tām pārbījies un brūts tik sāpīgs, ka labāk kļūt, kļūst tikai saraujot kontaktus ar ārējo pasauli. Cilvēki dzīvo pastāvīgās bailēs no sāpēm un tas rada lielu dramatismu visur, lai kur mēs ejam. Veids, kā cilvēki kontaktējas cits ar citu, emocionāli ir tik sāpīgs, ka bez jebkāda acīm redzama iemesla mēs kļūstam dusmīgi, greizsirdīgi, skaudīgi, skumji. Pat pateikt, es tevi mīlu, var būt biedējoši. Tomēr, lai arī panākt emocionālu miedarbību, ir tik sāpīgi un baiļpilni, Tik un tā mēs to turpinām, iesa, iesaistāmies, attiecībās, apracamies, laužam, laižam pasaulē bērnus. Baidīdamies no sāpēm un sargādami savas emocionālās brūces, cilvēks savā prātā veido kaut ko ļoti sarežģītu – lielu noliegumu sistēmu. Šajā noliegumu sistēmā mēs kļūstam par lieliskiem meļiem. Mēs melojam tik pilnīgi, ka melojam paši sev un pat ticam paši saviem meliem. Mēs nepamanām, ka melojam un dažreiz pat zinādami, ka melojam, mēs attaisnojam un piedodam sev savus melus, lai pasargātu sevi no sāpēm. Noliegumu sistēma ir kā miglas siena mūsu acu priekšā. Tā liedz mums saskatīt patiesību. Mēs valkājam sociālu masku, jo ir pārāk sāpīgi ieraudzīt pašiem sevi vai ļaut citiem ieraudzīt, kas mēs patiesībā esam un nolieguma sistēma ļauj mums izlikties, ka visi tic tam, ko vēlamies viņiem par sevi iestāstīt. Mēs uzceļam šīs barjeras aizsardzībai, lai turētu tālāk citus, bet šīs barjeras tur iekšpusē arī mūs, ierobežojot mūsu brīvību. Cilvēks slēpj un aizsargās sevi, un kad sa kāds saka, tu krīti man uz nerviem, tā nav gluži patiesība. Patiesība ir tas, ka tu esi aizskāris brūci viņa prātā, un viņš reaģē, jo, jo tā sāp. Ka tu apzinies, ka ikvienam ap tevi ir emocionālās brūces, pilna saindēta emocija, tu viegli vari saprast tās cilvēku attiecības, kuras Tolteki sauc par Elles sapni. Tolteku skatījumā viss, ko mēs par sevi ticam, un viss, ko mēs zinām, par savu pasauli ir sapnis. Ja tu paskaties jebkuru reliģisku ēles aprakstu, tas ir tāds pats kā cilvēku sabiedrība, tāda, kā mēs to sapņojam. Ēle ir vieta ciešanām un vieta bailēm, vieta karam un vardarbībai, vieta sodam, bet ne taisnīgumam, vieta, kur sods nekad nebeidzas. Tur cilvēki cīnās pret cilvēkiem kā plēsoņus džungļos – saņem sodu, ir pilni pārmetumu, pilni vainas, pilni ar saindētām emocijām, ar skaudību, dusmām, naidu, skumjām, ciešanām. Visus šos mazos dēmonus savā prātā mēs radām tāpēc, ka esam iemācījušies redzēt elli savā pašu dzīvē. Katrs no mums rada personisku sapni sev pašam, bet cilvēki pirms mums ir radījuši lielu ārējo sapni. Sapni par cilvēci, sabiedrību, Ārējais sapnis, ja planētas sapnis, ir miljardiem sapņotāju kopīgais sapnis. Lielais sapnis ietver sevī sabiedrības likumus, noteikumus, reliģijas, dažādās kultūras un dzīvesveidus. Visa šī informācija, kas glabājas mūsu prātā, ir kā tūkstošiem vienlaicīgi runājošu balsu. Tolteki sauc to par mitote. Īsnībā mēs esam tīra mīlestība, mēs esam dzīvība. Īstenībā mums nav nekāda sakara ar sapni, bet mitote neļauj mums ieraudzīt, ka mēs īstenībā esam. Ja tu domā par sapni šādā skatījumā un apzinies, kas esi, tu ieraugi, ka cilvēki uzvedas muļķīgi, un tas kļūst uzjautrinoši. Kas citiem ir liela drāma, tev kļūst par komēdiju. Tu redzi cilvēkus ciešam par kaut ko nesvarīgu, par kaut ko, kas vispār nav reāls. Bet mums nav izvēles. Mēs esam piedzimuši šajā sabiedrībā un iemācāmies būt tādi paši kā citi, nodarboties ar niekiem un sacensties par tiem. Iedomājies, ka tev ir iespēja apmeklēt planētu, kur katram ir citādāka jūtu pasaule. Viņa savstarpējā saskārsme vienmēr ir laimīga, mīlestības un miera pilna. Tagad iedomājies, ka reiz tu pamosties uz šīs planētas un tev dvēselē vairs nav brūču. Tev vairs nav jābaidās būt tam, kas esi. Lai ko arī kāds par tevi teiktu, lai ko darītu, tu to neuztver personiski, un tas tevi vairs nesāpina. Tev vairs nav sevi jāaizsargā. Tev vairs nav bail mīlēt, dalīties un atvērt savu sirdi. Bet neviens cits nav tāds kā tu. Kā lai saprotas ar cilvēkiem, kuri ir emocionāli ievainoti un slimo ar bailēm?